فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون Basi naapa kwa mnavyoviona na msivyoviona إنه لقول رسول كريم kwa hakika hii ni kauli iliyoletwa na mjumbe mwenye heshima وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون wala si kauli ya mtunga mashairi ni machache sana mnayoyaamini wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun wala si kauli ya kuhani ni machache mnayoyakumbuka ni uteremsho utokao kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Walau taqawwala alaina ba'd alaqawil, na lau kama angalituzulia baadhi ya maneno tu. La akhadna minhu bil yamin, bila shaka tungelimshika kwa mkono wa kulia. Thumma laqata'na minhu alwatin, kisha kwa hakika tungelimkata mshipa mkubwa wa moyo. Fama min ahadin anhu hajizin na hapana yoyote katika nyinyi ambaye angeliweza kutuzuia wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin wa inna lana'lamu anna minkum wa inna lana'lamu anna minkum mukadhibin kwa hakika hii ni mawaidha kwa wachamgu. Na katika sisi bila shaka tunajua kwamba miongoni mwenu wapo wanaokadhibisha. Wa innahu lahasratun ala alkafirin, na hakika bila shaka itakuwa ni majuto kwa wanaokataa. Wa inna وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم na hakika hii bila shaka ni haki ya yakini basi litakase jina la Mola wako mlezi mtukufu الله أكبر الله أكبر لا Basi na hapa, kwa mnavyoviona katika vinavyoonekana na msivyoviona katika ulimwengu wa ghaibu, kwamba hakika Qurani bila shaka inatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ulimi wa mjumbe mwenye cheo cha juu. Wala Qurani si maneno ya mtunga mashairi kama mnavyodai. Ama nyinyi ni chache mno imani yenu ya kuwa Qurani inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wala Qurani haisemi kwa maneno ya kumunyia munyia kama wanenavyo makuhani mlio wazoya Ni uchache mno kumbuka kwenu na kuzingatia hitilafu ziliyoko baina Qurani na maneno ya makuhani. Hii ni uteremsho unaotoka kwa mwenye kuangalia walimwengu wote kwa kuwaumba na kuwalea. Na lau kuwa angelidai kitu chochote ambacho lisichokisema basi bila shaka tungelimshika kitowe kama mtu anavyomkamata mtu kwa mkono wa kulia akammaliza hapo hapo. Kisha bila shaka tungelimkata mshipa wake wa moyo afe saa ile ile. Biblia inasema katika kumbukumbu la Torati 18:20 lakini nabii atakayenena neno kwa kujikinai kwa jina langu ambalo sikumwagiza kulinena au atakayenena katika jina la miungu mingine nabii yule atakufa na hapana yeyote katika nyinyi hata angekuona nguvu namna gani angeliweza kuzuia adhabu yetu isimfikilie na hakika kurani ni mawaidha kwa wanaofuata amri ya Mwenyezi Mungu na wanaepuka makatazo yake. Na hakika sisi bila shaka tunajua kwamba kati yenu wapo wanaoikanusha Qur'ani na kwamba hakika hiyo bila shaka ni sababu ya majuto yanaoikataa wakati watapoiona adhabu yao na neema za wenye kusadiki. Na hakika Qur'ani bila shaka ni haki iliyothibiti, sio na shaka yoyote. Basi mtakase Mola wako mlezi na dumisha kudhukuru jina lake.